Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի աջակցությամբ 3 Շուշիմ երատոնի արթիվ կայացել է հայկական դրամի թանգարանի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Եվրոպայի քրիստոնյա մի շարք երկրներում այսօր հանդիսավորապես նշվում է Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը։ Թեմայի շուրջ Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի հետ։ Մեր եթրաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի աջակցությամբ նախորդային Շուշիում երրատոնի արդիվ կայացել է հայկական դրամի թանգարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Շուշիի դրամի թանգարանում ցուցադրությանը ներկայացված հին հայկական ծոփքի հայոց թագավորության Տիգրան Մեծի, Արտավազ II-ի, Կիլիկյան Հայաստանի, ռուսական կայսրության եւ խորթային միության ժամանակաշրջաններին վերաբերող մետաղադրամներ ու թղթադրամներ։ Թանգարանում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված Արցախին նվիրված ցուցադրությանը, որում ներկայացված են Տիգրանակերտ քաղաքից հայտնաբերված մետաղադրամներ, Շուշի քաղաքում 18-րդ դարի վերջին եւ 19-րդ դարի սկզբին գործած դրամահատարանում հատված արծաթե մետաղադրամներ, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից տարբեր տարիներին թողարկված հուշադրամներ, նվիրված Արցախին։ Շուշիի հայկական դրամի թանգարանի պատասխանատու Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի դրամագետ Գևորգ Մուղալյանի խոսքով թանգարանի առաքելությունը Պատմությունը հայկական դրամագիտության եւ դրամաշրջանառության պատմության եզակի նմուշների եւ հավաքածուների ներկայացումն է, սկսած հայկական առաջին մետաղադրամներից մինչեւ ժամանակակից նմուշներ։ Շուշիի հայկական դրամի թանգարանը հնարավորություն կտա այցելուներին ծանոթանալու հայկական դրամաշրջանառության հարուստ պատմությանը, ինչպես նաեւ պատկերացում կազմելու ֆինանսական ու բանկային համակարգի զարգացման մասին։ Մենք ունենք շատ հարուստ դրամաշրջանառության պատմություն եւ շատ հին։ Քիչ ժողովուրդներ կան, որ ունեն այդպես եւ սա իմանալը, ուսումնասիրելը, ճանոթացնելը բնակչությանը կարեւորագույն խնդիր է, որովհետեւ հիմնվելով մեր արմատներին մենք պետք է գնանք նայենք առաջ։ Սա է մեր արմատները, մեր հիմքը ստեղից է գալիս։ Լավագույն ավանդույթները այստեղից ունենալով պետք է շարժվենք միայն առաջ։ Ինչպես է ստեղծվել։ Կենտրոնական բանկ ունի իր դրամագիտական հավաքածուն մենք բնակչությունից ձեռք ենք բերում արդեն բավականին երկար է հին մետաղադրամներ, թղթադրամներ, որոնք պետք է մեր հավաքածուն համալրելու համար։ Դա ուսումնասիրում ենք, դասակարգում ենք եւ այսպիսի ցուցահանդեսներ եւ թանգարաններ են կազմակերպում բնակչության համար։ Մոտավորապես եւ մետաղադրամ եւ թղթադրամ 700-ի կարգի է հասնում։ Ամենահին մետաղադրամը այստեղ ներկայացված է Ալեքսանդր Մակեդոնացու արծաթե տետրադրախմը։ Դա գտնվել է Հայաստանի տարածքից մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի վերջն է։ Այ այս գանձը գտնվել է հենց Արցախում։ Սա 18-րդ դարի դրամների գանձ է։ Հիմնականում տեղական թողարկումներն են, այստեղ Շեմախայի թողարկումները կան, Գանձակի թողարկումները, Շուշիի, Նախիջևան էլ կա։ Շուշիում գործել է դրամահատարան, եւ այս դրամները վկայություններ են, սա փաստացի վկայություններ են, ինչով են սրանք կարեւոր։ Որ սա հենց այնպես չի ասում, այլ սա վկայությունն է, որ եկել է դարերից հասել է մեզ։ Բացի Շուշիից, այդ իմաստով մենք ունենք շատ հետաքրքիր դրամահատության ավանդույթներ, պատմական Հայաստանի մասին է խոսքը։ Դրամներ թողարկվել են եւ Դվինում, Արտաշատում, Տիգրանակերտում, Անիում, Երևանում 17-րդ դարի արդեն առաջին կեսում Երևանի դրամահատարանի դրամներ էլ կան այստեղ։ Ճիշտ է, դրանք հայկական դրամներ չեն, ազգային չեն, բայց դրամահատության ավանդույթները եղել են եւ շարունակվել են, սա է կարեւորը։ Սա երրորդ մեր մշտական գործող թանգարանն է արդեն։ Ամենակարևորը նա է թանգարանը տարածած կառույց չէ։ Սա անընդհատ պետք է շարժման մեջ լինի, որտեղ համալրվում է միշտ, կարող է վերադասավորվել, նորություններ ավելացվեն, ցուցափեղկեր եւ այլն։ Նշենք, որ թանգարանի բացմանը ներկայ են գտնվել նաև հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները՝ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հյուրեր։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Դարձել են այսօր կորացին ուշեր Կխնդրեմ, որ այս գիշեր դարնա ինձ ընկեր Որ հատատ թերթեմ էջերը Եվ նորից հիշեմ վեջերը իմ և քո Անցած սիրո Երբ ինձ այցել են այսօր կորացին շեր Սիրտի նորից կուզե ճախրել դեպի վեր Կարավան դարձած մտքերը դեռ հիշում են համբույժները իմ և քո Անցած սիրով Թե որոշես նորից դու հյուր գալիմ խենց սրտին Դու իմացիր հաստան սպասում է նա քեզ կրկին թե որոշես նորից ինձ հետ օրերդ կիսել դու իմացիր հաստատ ես դեռ գիտեմ քեզ սպասել եթե դու որոշել ես նորից նոր կյանք սկսել ու մաքուր նոր տողից ոտքով իմ սիրտը քեզ է կանչում Եվ քո անունով է իմ աղոտքն ավարտվում Պտտվում է դեր իմ շուրջը Մոլորված լուս է ամուրջը իմ և քո Անցած սիրով Երկնքում վարվող աստղերը ասված խոսքերն են քեզ համար լուսանկա ու պարս գիշեր պատմությունը մեր հիշել է իմ և քո անցած սիրո թե որոշես նորից ինձ հյուր գալիմ խենց սրտիմ դու իմացիր հաստատ սպասում է նա քեզ կրկին Թե որոշես նորից ինձ հետ օրերդ կիսել Դու իմացիր հաստատ ես դեռ գիտեմ Քեզ սպասեմ Եթե դու որոշել ես նորից Նոր կյանք սկսել ու մաքուր նոր տողի բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի աջակցությամբ Շուշիում այսինին տեղի է ունեցել հայկական դրամի թանգարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Թանգարանի հանդիսավոր բացմանը մասնակցող Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել են ցուցադրված նմուշներին։ Շուշիի դրամի թանգարանում ցուցադրության է դրված հին հայկական ծոփքի հայոց թակավորության Արտաշեսյան տոհմի Տիգրան Մեծի Արտավաս II-ի Կիլիկյան Հայաստանի Հայաստանի ռուսական կայսրության եւ ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանների մետաղադրամներ ու թղթադրամներ։ Թանգարանում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված Արցախի նվիրված ցուցադրությանը, որում ներկայացված են Տիգրանակերտ քաղաքից հայտնաբերված մետաղադրամներ, Շուշի քաղաքում 18-րդ դարի վերջին եւ 19-րդ դարի սկզբին գործած դրամահատարանում հատված արծաթե մետաղադրամներ, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տարբեր տարիների թողարկված հուշադրամներ նվիրված Արցախին։ Հայտնի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը հեղինակավոր BBC-ի հետ զրույցում խոսել է Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին եւ դրանք որակել որպես յուրահատուկ հեղափոխություն։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ ամերիկահայ ռոք աստղը ողջունել է անցկացված բողոքի ցույցերի խաղաղ բնույթը եւ ընդդիմության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բեմ բարձրացել մինչ նրա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելու քվեարկության անցկացումը։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլն իսկապես տարբերվում է Հայաստանի նախորդ առաջնորդներից ասել է Սերժ Թանկյանը, նշելով, որ Նիկո Փաշինյանը իր ընդդիմադիր քաղաքական կարիերայի մեծ մասը եղել է ակտիվիստ եւ պայքարել շրջակա միջավայրի մարդու իրավունքների սոցիալական ապահովության համար։ Ժամանակը եկավ, երբ մարդիկ պատրաստ էին ոտքի կանգնել եւ դա նախաձեռնեցին երիտասարդները, ովքեր շատ ավելի քիչ էին ենթարկվում ոստիկանության հրամաններին, քան նրանց ծնողները։ Հեղափոխություն առանց արձակված մեկ փամփուշտի, առանց մեկ զոհի։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում լիարժեք շրջադարձ, որը պայքար չէ արևելքի եւ արևմուտքի միջև, ասել է Սերժ Թանկյանը BBC-ի հետ զրույցում։ Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում երեկ անցկացվեց Եվրատեսիլ 2018-ի առաջին կիսաեզրափակիչը։ Հայաստանի ներկայացիչ Սևակ Խանաղյանը քամի երկով ելույթ ունեցավ 16-րդը։ Նա չանցավ եզրափակիչ։ Եզրափակիչ անցան Ավստրիան, Էստոնիան, Իսրայելը, Կիպրոսը, Լիտվան, Չեխիան, Բուլղարիան, Ալբանիան, Ֆինլանդիան եւ Իռլանդիան։ Thank you Ամերիկացի երգչուհի Քրիստինա Ագիլերան հայտարարել է վերջին 10 տարվա մեջ առաջին համերգային շրջագայության ամսաթվի մասին։ Ագիլերայի խոսքով Liberation ալբոմի երգերով համերգային շրջագայությունը կմեկնարկի սեպտեմբերի 25-ին Հոլիվուդում։ Ըստ տեղեկությունների ընդհանուր առմամբ Ագիլերան 22 համերգ կտա Հյուսիսային Ամերիկայում։ Նշվում է, որ Ագիլերայի Liberation ալբոմը լույս կտեսնի 2018 թվականի հունիսի 15-ին։ Ամերիկացի դերասան, սցենարիստ եւ ռեժիսոր Սիլվեսթր Սթալոնը վերադառնում է։ Նա պատրաստվում է նկարահանվել Վիետնամի պատերազմի վետերանների մասին պատմող Ռեմբո ֆիլմի 5-րդ մասում։ Սթալոնը ներկայումս ցանոթանում է սցենարին, իսկ նկարահանումները կսկսվեն սեպտեմբերից։ Նկարահանվելիք ֆիլմում սցենարի համաձայն առևանգում են Ռեմբոյի մտերիմներից մեկի դստերը եւ գլխավոր հերոսը մեկնում է Մեքսիկա։ Հիշեցնենք, որ Ռեմբոյի առաջին մասը նկարահանվել է 1982-ին, ապա հաջորդ հատվածները տարիները 1988 եւ 2000 թվականներին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Thank you. Ապելով անցնել նորից Ճանապարհն անվերանած Ճանապարհը մեզ դրված Հասկանում եմ, որ չկա Պայքարում այս անդացար Ուշացող Գնագույն լուսաբացին Նոր օրվա ույսով լցված Ես մնում եմ միայն Թողնելով գիշերվա մեջ Երազները անցյալի Թողնելով ներկան Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մայիսի 10-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են՝ երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Այսօր Եվրոպայի քրիստոնյա մի շարք երկրներում հանդիսավորապես նշվում է Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը։ Թեմայի շուրջ Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի հետ։ Այսօր Եվրոպայի քրիստոնյա մի շարք երկրներում հայտարարված է ոչ աշխատանքային, այնտեղ հանդիսավորապես նշվում է Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը։ Տոնը սահմանվել է հիշատակ Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերի։ Ըստ քրիստոնեական եկեղեցու ուսմունքի Քրիստոս խաչելությունից 3 օր անց հարություն է առել եւ իր աշակերտներին 40 օր այցելելուց հետո համբարձվել երկինք։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը միանշանակ համաձայն է համբարձման տոնը դասել տաղավարտոների շարքին եւ հայտարարել ոչ աշխատանքային։ Կանխավ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորեմ այդ մեծագույն տոնի առիթով։ Մենք անկեղծ ասած ունենք 5 տաղավարտոն, եթե ինձ թույլ տարվեր ես 2 տոն եւս կդարձնեի տաղավար, դա համբարձումն է եւ հոգեգալուստը։ Ինչու՞ Համբարձումով Քրիստոս ավարտում է մարդու փրկաբանության առաքելությունը։ Ծնվեց, մարդացավ, խաչվեց հարություն առավ, վերադարձրեց ֆիզիկական անմահությունը, բայց համբարձումով այդ ֆիզիկական մարմինը ճեղքեց հոգևոր աշխարհը, տարավ աստվածային ոլորտ, հոր աստծո կողքը բազմեց։ Այսինքն մարդկային նյութեղեն էությունը ինքը աստվածացրեց, ամբողջացրեց։ Դրանով ավարտվեց փրկաբանությունը մարդու։ Եվ եթե մենք հիշենք մի հետաքրքիր բան, ինքը իր համբարձումից առաջ իր աշակերտներին ասում էր. «Ես պիտի գնամ, որպեսզի մխիթարիչ գա։ Եթե չգնամ, մխիթարիչը չի գա»։ Այսինքն ես պիտի համբարձվեմ։ Եվ 43-րդ օրը համբարձվեց։ Հետո միայն Գրիգորոսավրիչն է մեզ այս գախնիկը բացել, որերեն բացել է հրեշտակը, որ շաբաթը 1 իր մոտ էր գալիս։ Նա ասում էր, որ ինչու՞ չեկար հրեշտակին, Լուսավրիչը ասում է, «Բա այսօր մեր 4-րդ դասի հրեշտակների տոնն էր, որովհետև Քրիստոս երբ որ համբարձվեց, ամեն օր հրեշտակների մի դասում տոնախմբություն էր եւ այդ օրը մեզ մոտ էր եւ մեր տոնակատարություն, ես էլ պարտականություն եմ։ Հարությունից հետո, երբ որ Քրիստոս համբարձվում է 9 օր մնում է հրեշտակների դասում, եւ 10-րդ օրը մտնում է հոր աստծո ոլորտ։ Եվ երբ որ բազում է հոր աստծո կողքը, այդ պահին էլ մխիթարիչին Սուրբ Հոգուն ուղարկում է աշխարհ, որը գալիս է եւ բազմում է առաքյալների վրա։ Եվ ըստ ինձ այդ երկու տոները մենք կարող էինք միգուցե տաղավար դարձնել, բայց քանի որ տաղավար չէ մեր ազգը, մեծագույն շուկով ատոնել եւ համարցումը եւ հոգեգալոստը, համաժողովրդական մեծագույն տոնախմբություն է տեղի ունեցել վաղ միջնադարում եւ նույնիսկ 20-րդ դարի սկզբին դեռ Երբ Քրիստոս պիտի համբարձվեր 40-րդ օրն առաքյալներին հավաքեց, բարձրացավ Ձիթենիաց լեռ եւ այնտեղից համբարձվեց երկինք։ Անպծածկեց նրան եւ այդ պահին երևացին երկու ջերմակազգեստ մարդիկ ու ասացին. «Ով գալիլացիներ, ինչու եք կանգնել ու նայում եք երկնքին։ Այն Հիսուսը, որ ձեր միջից երկինք բարձրացավ, պիտի գա նույն ձևով, ինչպես տեսակ նրա երկինք գնալը»։ Ովքեր էին երկու ջերմակազգեստները եւ ինչ ասել կուզեին նրանք տիրոջ առաքյալներին։ Պարզաբանում է Պարքև Սրբազանը։ Ընդհանրապես Սպիտակ ազգեստ, եթե երկուսն էին, ուրեմն աստո հրեշտակներն էին։ Ինչպես հիշում եք, Քույս Մարիամ Աստվածածին Յուղաբերից կանանց հետ որ գալիս է դամբարանը Քրիստոսի, այնտեղ էլ Սպիտակ ազգեստ աստո հրեշտակն է ասում. Ինչու եք ողջին մերյալների մեջ փնտրում։ Գնացեք աշակերտներին ասեք, որ Քրիստոս հարյավ։ Եվ իրենք ասում են նույն մարմնով, ինչպես տեսա Քրիստոս, որ հապշտակվեց երկինք համբարձվեց։ Նույն ձևով, նույն տեսքով պիտի իրեն տեսնենք խոսքը գնում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին երբ որ ինքը պիտի գա դատի ներին եւ պիտի սկսվի մարդկության ահեղ դադաստանը նույն տեսքով նույն ձևով նույն մարմնով այդպես էլ պիտի տեսնենք մենք մարդկությունը իրեն Արաքյալները տեսան, որ միայն Աստված չէ, որ համբարձվեց երկինք, այլ մարմնացյալ Աստված, այսինքն Աստված մարդը երկինք վերացավ։ Եվ նախքան երկինք վերանալը Քրիստոս նաև այսպիսի բառեր ասաց. «Երբ ես բարձրանամ երկրից, ամենքին դեպի ինձ կձգեմ»։ Իր ձգողականությամբ տիրոջ պատրաստակամությունը բավարար է արդյոք մարդուն երկինք բարձրանալու համար, թե մարդ դեռ ճանապարհ պիտի անցնի կատարյալ եւ արժանի լինելու համար։ Քրիստոս, երբ որ առաջ անգամ տեսավ ձկնորսներին, ասեց. «Ինձ ետևեք»։ Ինձ հետ եկեք։ Սա իր առաջին կանչն էր։ Եվ միշտ ինքը ասում էր. «Ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ դուրն, ես եմ հացընկենած»։ Առանց ինձ խոր ասումոտ ոչ ոք չի գնա։ Շատ հստակ բարձ ասում է. «Ես եմ ճանապարհը»։ Ու վերջ իր ձգողությունը դա մեծագույն ողորմություն է ողջ մարդկության համար։ Նախ ինքը մարդացավ մեր մեղքերի թողության համար։ Ամբողջ աշխարհի մեղքեր ինքը իր վրա վերցրեց, որտեղ ուրիշ փրկագին չունեինք։ Ոչ մի մարդ չէր կարող անել դա միայն միածին որդին Աստծուն։ Սա մեկ եւ երկրորդը։ Մենք ամեն մեկս ունենք ազատ կամք եւ մենք մեր անհատական ճակատագիրը պիտի կառուցենք ամեն օրվա խոսքով, մտքով, զգացումով, գործով, որպեսզի արժանի լինենք իր ձգողության համաձայն լինել իր հետ, հավիտյանս լինել իր հետ։ Բայց դա կախված է մեզանից, մեր անհատական գործերից։ Այսինքն մարդը ապրելով երկրի վրա կարող է ապրել նաև երկնային կյանքով։ Սա է խնդիրը այս խոսքի տողատակը, որի ընկալումը կարծում եմ մանրակրկիտ մեկնաբանություն է պահանջում։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Երկրում ապրել եւ միաժամանակ զուգահեռաբար ապրել երկնային կյանքով։ Մենք ունենք Խարանց վարք գիրքը Եվ վաղ միջնադարում ունենք մի հատ հին հայկական վանք, որտեղ հավաքարար էր շատում Հովանես անունով մի մարդ։ Մի օր վանահայրը իր խուցում նստած աղոթք էր անում, ասում էր Տեր Աստված, ինչ կլինի մի աչքով ինձ ցույց տուր երկնային Երուսաղեմը, երկնային դրախտը, ինչ դեպի կյանքա, ինչու՞ մեկ էլ մի պահ ինքը տեսնում է մի ճկնախ պարտեզում քայլում է, երբ որ քայլում էր խոտերն էր տրորում ծաղիկներ, բայց ակամիջապես վեր էին կանգնում, չէին կոտարվում, այսպես շատ գեղեցիկ մտորում մեկ էլ տեսնում է այդ պարտեզում ծառիտակ Հովանեսին, իրենց վանքի հավաքարարին։ Ասում է Հովանես, դու ես ասում, հա, բայց դու ի՞նչ ես անում այստեղ հայ շուրջան, վանահեր ջան, ես էստեղ ապրում եմ։ Եվ շատ գեղեցիկ պտուղներ կային, խնձորներ կային ծառի վրա, ասաց, Հովանես կարող եմ փորձել պտուղից ասես դու մի կպիր։ Երեք հատ խանձոր է փակում, տալիս է իրեն, ասում է ինչ անեմ, ասում է պատարակի ժամանակ, պատարակից հետո մանր կտորներ մասունքի պես կբաժանես, հիվանդերին կտաս եւ դա կհրաշագործի։ Մեկ էլ մի պահ վանահեր աչքերը բացում է, զգում է, որ ինքը պարկած է մեջքի վրա, ասում է. «Վայ, երևի երազ եմ տեսել, ինձ էլ թվաց թե ես բանում եմ եղել դրախտում»։ Մեկ էլ փորձում է վեր կանգնել, նստել, մեկ էլ տեսնում իր կրծքի վրա նույն երեք խնձորներն են։ Նույն բուրմունքն է, ապշած, ի՞նչ է, իրական է եղել։ Խնձորները դեմը խոցը զբաղվում է, վազելով գնում է Հովանեսին է տեսնում։ Հովանես ասում է. դու ինձ ես վերջերս բան տվիր։ Ասում է, Վանա հայ, բայց քեզ երեք խնձոր տվի, չի ասացի ինչ պետք է անես։ Ու սա փշած ոնց թե։ Մեր հավաքարարը նաև երկնքում ապրում։ Իրանք ունի պատուխ կտրելու, ժողովանում է բանական ասում լսեք, Հովանեսը մեր մեջ է սրբագույն մարդ է։ Եկեք իրան վանահայր կարգենք։ Դե որ այդպիսի առաքինի մարդ է, հրավիրում են Հովանեսին, բա մենք որոշել ենք, որ դու պիտի դառնաս մեր առաջնորդը, մեր վանահայրը։ Այն մարդ ասում է, ես անգրագետ մարդ եմ, կարգին գրել կարդալ չգիտեմ, ես ձեզ համար ինչ առաջնորդ։ Չէ ասում է, դու պիտի լինես աշխ։ Սա բերում է մի խուց փագում է, ոչ պատոն է, ոչ բան, դրսից էլ կողպեկով փագում։ Գնում են ժամերգության։ Գալիս են, կողպեկը դրած է, բացում են, տեսնում են ներսի դրան վրա խաչի նշան արած, Հովանես անհայտացել է։ Հետպես էլ այդ Հովանես անհայտանումը։ Բայց որը ապրում էր եւ երկրվար եւ միաժամանակ երկնքում։ Դա շատ բացառիկ երևույթներ են բացառիկ սրբերի համար, որոնց Աստված արտոնել է այդ բանը։ Համբարձմամբ ավարտվում է Քրիստոսի երկրային կյանքի առաքելությունը, իսկ տոնի մեծագույն խորհուրդը սորական մահկանացումների համար հետաքրքիր է նրանով, թե մարդը նույնպես հոգին ավանդելուց հետո Աստված մարդու նման 40 օր անցնում է հոգևոր վերին շերտերը։ Ինչ է զգում կամ տեսնում նա այդ ճանապարհին։ Ինչ է տեղի ունենում այն տանը, որտեղ մարդը հրաժեշտ է տվել երկրային կյանքին։ Չէ որ ընդունված է ասել, որ մարդու հոգին 40 օր շրջում է տանը։ Առաջի պահին, առաջի ժամերին ամբողջը տեսնում Թաղումից հետո հոգին ամողջովին կտրվում է երկրից եւ երկու հրեշտակներ թևերը բռնած տանում են երկինք։ Ամեն օր 40 օրվա ընթացքում ինքը մի մաքսակետ է անցնում, մի սահմանակետ։ Օրինակ, առաջի կետը, ստության կետ։ Դևերը կանգնած հրեշտակներին ցույց են տալիս, որ մարդը 107 անգամ ստել է։ Պետք է մեզ տաս։ Հրեշտակները ցույց են տալի իր բարի գործերը, որ ամբողջովին գրանցված ասում են, այս բարի գործերը ծածկում են 107 անգամ իր ցուտ ասելը։ Նա ասում է 1 կետ, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ։ Ով շատ բարի գործեր արել կարողանում է մեղքերը ծածկել, շատ հանգիստ սահուն կերպով այդ 40 մաքսակետները անցնում է եւ գնում է եւ լավ վիճակի է արժանանում։ Ոմանք չեն կարողանում նույնիսկ առաջի կետը անցնել մենք դժողքի բաժին են դառնում, այնքան շատ կուտակված մեղքեր արի։ Եվ 40 օրը դա մի մաքսակետ է, որը պիտի մարդ հաղթահարի անցնի։ Եվ շատ կարևոր է, որ մարդ այդ առաջի 40 օրը ամեն օր անդադար աղոթքանենք հանգուցալին մը։ Որտեւ ամեն մեկից մի պստիկ աղոթքը կարող է իր 1, 2, 3, 4 մեղքին մարդը խավություն ստանա։ Մեր աղոթքների շնորհիվ դրա համար այդ 40 օրը պիտի արթուն լինենք եւ բոլորս պետք է աղոթենք, որովհետեւ մեր բոլորիս աղոթքը մեծ բարեբեր դեր կարող է կա հոգու ճակատագրի համար։ Ունենք մեկ այդ հնարավորություն, դա շատ կարևոր շրջան է այդ 40 օրը, որբիզ ինքը ճեղքի բոլոր մաքսակետ Հայաստանում եւ Արցախում համբարձումը նշվում է նաեւ ժողովրդական տոնակատարությամբ։ Երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները համբարձման տոնին հավաքում են 7 գույնի ծաղիկ, գժի մեջ լցնում 7 աղբյուրի ջուր, իրենց նշանները գցում ջրի մեջ եւ համբարձման գիշերը աստղուն գտնում, այսինքն դրանք հանձնում աստղերի խորհրդին, որից հետո ըստ այդ նշանների կատարում գուշակություններ։ Այդ օրը, որ հայտնի են նաև վիճակ կամ ջանգյուլում անվանումներով, երիտասարդներն աղջիկները տոնախմբությունները կազմակերպում են համբարձմանը նվիրված երգերի, բարերի, խաղերի ու մրցույթների զուգակցությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցին Քրիստոսի համբարձման տոնի օրը հիշատակում է նաև 1441 թվականին հայոց կաթողիկոսական աթոռը սսից տեղափոխելու եւ Սուրբ Էջմիածնում վերահաստատելու պատմական դեպքը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մերուկն է եթերում։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնն է։ Այսօրը ծնվել են Ժան Ֆրենելը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, ալիքային օպտիկայի հիմնադիր։ Ամո Ամիրխանյանը հայ գրականագետ լրագրող Էրիկ Բեռնը, ամերիկացի հոկեբան, Ջորջ Սմիթը, ամերիկացի գիտնական Նոբելյա մրցանակակիր, Էտտորե Սկոլան, իտալացի կինոռեժիսոր, Վլադիսլավ Լիստևը, ռուս հեռուստահաղորդավար, Բոնոն, իռլանդացի երաժիշտ, Դեվիդ Ֆինչերը, ամերիկացի ռեժիսոր։ 今度はバッ